А сега продолжуваме со нашата тема. Освен ако некој не, нема жалба да ни запее нешто. Денес и Исланата сабота ке зборувам на тема трубите и злата. Значи, ке... Ке направиме споредба сега помеѓу седумте труби и седумте последни зла, Седомте труби се споменуваат во првиот дел од откровението, првите 12, 11 глави го сочинуваат првиот дел од откровението, а седомте чаши на Божиот гнев или злата се споменуваат во вториот дел од откровението, од 12 до 22 глава, каде што на некој начин многу работи се повторуваат. И паѓа во очи, а тоа го рекле и мнозина коментатори од минатото, дека откровението како да е намерно напишено во два дела, каде што многу работи се повторуваат, за да на некој начин не биде полесно да толкуваме. Да се подсетиме на цитатот, што последниот цитат од Елен Вајд, што го цитирав на ова место, Мијата сабота, го има во нашата книга последните настани. Труба по труба ќе одекне, ќе затруби, чаша по чаша ќе биде излеена во контекст на настаните од последното време после завршувањето на времето на милоста при излевањето на Божиот гнев. Дали ова значи дека седомте труби се исти со седомте зла? Дека првата труба, например, е исто ист настан како и првата чаша на Божиот гнев, втората со втората и така натаму. Дали тоа значи? Ке видиме дека тоа не е така. Значи, не постои таков паралелизам. Но, тоа повеќе ќе го докажеме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Сега само ќе започнеме. Значи, сега ќе направиме ќе почнеме со нешто што се нарекува обсервација. Првото нешто, првата задача при толкување, односно при анализирање на некое пророќство, особено на пророќствата од книгата на пророкот Данијел и откровението, е да, да го наблюдуваме текстот, да правиме споредби, да внимаваме што се кажува во самите стихови. Значи да наблюдуваме, обсервација, да не се обидуваме да толкуваме било што, туку само да, да наблюдуваме, да читаме што се кажува. Па да започнеме со првата труба, иако до сега ги цитирав петата и шестата како пример, како мусри, но сега започнеме од првата и да видиме што се кажува. Значи, Откако во петиот стих од Откровение 8 глава, да завртиме таму, Откровение 8 глава, каде што прв пат се споменуваат седмте труби, откако во петиот стих, читавме неколку пати, ја зеде ангелот каделницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грамотевици, светкавици и земјотрес, што представуваше, значи, сигнал за крај на времето на милоста. Шестиот стих продолжува и вели И седумте ангели што ги држаа седумте труби се приготвија да затрубат. Ова и, сврзникот и, со кој што започнува шестиот стих, што кажува? Што значи сврзникот и, кога наблюдуваме библиски текст? Дека е продолжение на петиот стих. Че после крајот на времето на милоста почнуваат да трубат трубите. И седумте ангели што ги држаја седумте труби се приготвија да затрубат. Значи, шесто стих е обично продолжување, иста реченица со предходниот, со петиот. Седми стих. Првиот ангел затруби. И се појави град и оган, смешани со крв, и паднаа на земјата. И една третина од дрвјата изгореа, и сета зелена трева изгореа. Да застанеме за миг. Што ни зборува првата труба? град и оган. Сте видели вакво нешто? Знаеме што е оган. Знаеме што е град. Видео сте видели град помешано со оган? Јас не сувам. И не само тоа, туку помешани со крв се види Значи, град оган и крв. И сега, последиците. Една третина од дрвјата изгореа. Кога ова буквално би требало да се разбере, а ја не тврдам како треба, значи, ние сега само наблюдуваме, ништо не толкуваме, но кога, ако би требало буквално да се разбере, ова е нешто страшно. Една третина од дрвјата изгореа, и сета зелена трева изгоре. Ако вакво нешто буквално треба да се случи со на планетата, може да се замислите какво уништување ова представува. Што ни вели првата чаша? Откровение 16 глава. Првото зло. Ајде да видиме дали тука постои некаков паралелизам случајно. 16 глава Откровение, први стих, ќе, ќе почнеме со првиот како вовет. И чув од храмот висок глас, како им вели на седумте ангели, повторно од храмот доаѓа нешто, и во осма глава, нешто во храмот гледа Јован дека се случувало со каделницата, со ангелот и така натаму. Одете, излејте ги седомте чаши со гневот Божи на земјата. Тоа е заповед. И отиде првиот ангел, вели вториот стих од 16 глава, и ја излеја чашата своја на земјата, и по луѓето што го имаа белегот или жигот на зверот, и се поклонуваа на неговиот лик, се појавија лоши и лути рани. Гледаме некоја сличност со првата труба, јас не гледам никаква. Тука не постои паралелизам. Повеќе за тоа следната саута. Да се вратиме сега на втората труба. Откровение 8 глава, 8 стих. Читаме. Затруби и вториот ангел, И сега следува нешто што ми личи на астероид. <laughs> Затрби и вториот ангел. И како некоја голема гора, запалена или пламната во оган, се срина во морето. И третина од морето се претворија во крв. Повторно кола би требало да се разбере буквално, ова представува големо уништување. Третина од сите живи суштества во морињата и океаните на целата планета да бидат уништени. Тоа е уништување од големи размери, исто како првата трува. Што ни вели втората чаша, 16 глава. И вториот ангел ја излеа чашата своја во морето, тука гледаме некаква сличност, не? И тоа стана како крв од убиен човек. И се живо изгина во морето. Гледаме доста сличности, мегуто што е разликата? Се живо изгина во морето а кај трубата третина. Искако и при првата труба. И втората зборува само за третина. Додека <clears throat> втората чаша вели дека се живо изгина во морето. Интересно, се враќаме на осмата глава. 10 стих. Односно, него прочитав и девети од од втората труба, кој што вели и умра една третина од морските суштества, што имаат душа, <laughs> вели овој превод. Добро, и животните имаат душа. И една третина од корабите пропадна. Много интересно. И се сме кај третиот ангел, 10 стих. И третиот ангел затруби, и од небото падна голема звезда, повторно астероид, која гореше како светило, и падна врз третината од реките и водните извори. Реки сега и водни извори, не море, не океан. 11 стих. А името на таа звезда е Пелин. И третиот дел од водите загорчи како Пелин. И многу луѓе умреа од водите, бидејќи беа загорчени. Зошто загорчени? Да пелиот е само употребен како споредба. А зошто водите станаа горчливи? <laughs> Ништо не се обидуваме да коментираме или да долкуваме. Само прашувам дали на нешто може да се досетиме. Сум читал на времето порано дека тоа е затоа што воите ќе бидат претворени во крв, ќе има многу крв, а крвта е наводно таква гочлива. Е, таква крвта на вкус. Повели се, нете, што се каже? Да. Сега ме подсети, благодарам дека имаше податок пред неколку недели, пред нова година беше, дека целиот Тихи океан, целиот Пацифик до сега е зараз, хемиски, индустријски е заразен од хаваријата во Фукушима, како се викаше, во Јапонија, 2011 година. Значи, до сега тие, сите тие хемиски отрови и радиоактивен отпад се проширија по целиот Пацифик. И на удар е целиот значи, океански жив свет на најголемиот океан на планетава. Па дори се препорачува дека, дека повеќе не се, пацифичките плажи повеќе не се препорачливи за, за луѓето. Така, кажува Мегато тоа не е ниту труба, ниту зло. Тоа, ова што денес се случува, ова што денес го гледаме, се само капки на Божиот гнев. Се само најава за она што следи кога милоста повеќе нема да посредува за грешниот човечки род. 16 глава, 4 стих, третиот ангел ја излеја чашата своја во реките и во изворите водни и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите, како вели, праведен си Господи, кој си, кој беше, свет си, зашто така пресуди, бидеќи тие пролеа крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужува. Какви страшни зборови. Што ќе го снајде новиот светски поредок? За мене се ова славни зборови. Сакаат крв, Господ ќе даде да пијат крв. Сите овие големи корпорации кои што леат крв на земјата за нивните профити. Господ ќе даде да пијат крв, буквално. начало со нивните слуги, марионети во Белата куќа или било каде. Некој правејќи паралелизам, бидејќи тука гледаме сличност, повторно реките, изворите водни, прават паралелизам помеѓу третата чаша и третата труба и затоа кај трубата гочливоста на, на водите, на коптените води, ја толкуваат како крв затоа што тука се вели дека сите тие се претворија во крв. И се тоа не подсетува на едно од египетските зла во времето на Мојсей. И таму водите беа претворени во крв. Сегнахме до 12 стих од 8 глава или до 4 ангел. Да видиме што се кажува тука, а што се кажува таму во 16 глава. 8 глава 12 стих. Потоа затруби и четвртиот ангел и беше удрена една третина од сонцето, една третина од месечината и една третина од звездите, за да потемне една третина од нив та третина од денот, како и на нокта, да не свети. Многу чуден стих. До сега трубите све зборуват во третини. Е? Зошто така? Зошто третини? Интересно прашање за разнослување. И сега, интересно е оно што се кажува во 13 од стих, последниот од 8-та глава. И видов и чув. Овој превод вели орел. Костинов орел вели исто. Да. Ова е разлика во грчките ракописи. Некои велат орел, некои велат ангел. Добро, не разборуваме за таа тема како лета среде небото, и вика со висок глас, тешко, тешко, тешко, три пати тешко, тешко, тешко, тешко, на оние што живеат од земјата, од другите трубни гласови на трите ангели што ќе трубат. Ова до сега не било тешко. Зарем ова да сега не беше да тешко? Првите четири труби, како да не беа тешки, тешко, тешко, тешко, зашто три пати, од наредниве три труби, што ќе затрубат. Значи, како да им вели, како да сака да им вели Господ на жителите земни, на жигосаните, поклоници на дзверот, мислевте дека ова е тешко. Сеја да видите што следи. Лошото допрва доаѓа. 16 глава. Четвртиот ангел започнува да, осмиот стих. Седмиот не го почитахме и тој по продолжение вели, и чув друг како зборува жртвеникот, да, Господи Боже Съдржителе, вистините и праведни се Твоите пресуди. Знаете, ако некој од нас биде жив во тоа време, а на Божија страна, значи се печатите, нема да има време да се радува како Господ го, го ништи новиот светски поредок со овие зла. <laughs> Бидеќи сите ќе бидат обземени со својата тешка агонија и ду, душевна борба. Последните големи искушенија, големите неволи пред Господ да ги ослободи. Жигосаните пак исто така нема да се радуваат, за нив ова ќе биде најгрозниот пеку што било кога не постал значи таков на планетава Земја, ни било каде и било кога. Што значи единствените единственото време кога можеме да се радуваме заради овие Божии судови, че нема да биде тогаш кога ќе се случуваат, веќе тогаш и запечатените праведници, свети, ќе бидат во своја агонија, во своја душевна борба, во маките Јаковови, како што вели Библијата. Единственото време кога може да се радуваме на овие господови судови е сега кога ги читаме овие работи. И сега да го славиме Господа заради ова, како што е запишено дека ќе го слават тогаш небесните ангели кои ќе ги гледаат овие казни врз неправедниот свет врз да злиот свет. И жигосаните безаконици. Осми стих. Четвртиот ангел ја излеја чашата своја врз сонцето, значи тока сме кај чашите сега, 16 глава, и му се даде да ги жари луѓето со оган, и силна жега ги опфати луѓето и похулија, го похулија името на Бога кој има власт на тие зла и не се покаја да му отдадат слава. Како в пекол ке биде ова. Имаме некоја сличност и таму ќе биде удрена третина од сонцето во трубата. Но само третина, а се споменуваат и месечината, и звездите, и третина од денот и ногте да не светат. Тоа се големи разлики. А тука гледаме што на сонцето ќе му биде дадена посебна сила да ги жари луѓето со оган. Каков ли соларен ветар ќе биде ова, што ќе ги пржи луѓето на оваа земја. А нема се уште да умрат. Која температура ќе биде ова? да може луѓето ќе го соберат си од денешен снег во некоја гаража како резерва за, за тоа време. И си од денешен студ нема да можат. Страшно нешто. И што ни најави тој ангел, верам дека ангел, не некаков орел, Тоа е разлика во, во грчките ракописи, во изворните ракописи. Ангел, да. Во византиските ракописи е ангел, во западните ракописи е орел. Девета глава, први стих. Затроби и петиот ангел. И видов звезда, повторно астероид ако е тоа буквално, <laughs> значи јас не толку, само оно што буквално го читам, го забележувам како таков. И видов звезда како падна од небото на земјата. Е сега, малку поетски јазик. И беше даден клучот од кладенецот на безната. Значи, кога ќе падне на земјата, нешто ќе се случи со длабочините на земјата. Па го отвори кладенецот на безната и од кладенецот излезе дим, како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. Кладенецот треба да, да стои и од димот се појавија скакулци по земјата. И им се даде власт, каква што имаат земните скорпии. И им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, која трева, по па прва, за цвета зелена трева изгоре, при првата труба, нели? А, само трети. Добро. Борче добро внимаваше. Добро наблюдува. Благодарам. Не ми успеа оваа стапица. Во седмиот стих. Третина од дрвјата. Добро, Лјубица петкат и четврка. да се насмејам малко. И им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да биле зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божи на челата своја. Ова го читавме и минатиот пат. Ова се случува во времето кога постојат запечатени луѓе на земјата и жигосани луѓе на земјата, кога постојат само тие две класи. им се даде да не, односно, им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат пет месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија која ќе касне човек. Во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. ке посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облик скакулците личеа на кони приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени, сека да каже долги коси, а забите им беа како заби на лавови и има оклопи како оклопи од железо, и шумот на нивите крилја беше како шум на коли со многу конји кога трчаат во војна. Некои тука препознаваат современи оружје, какви што Јован не можел поинеко да ги опише во своје време. Денешни оружје, денешна војна технологија, но ништо не толкуваме. Имеја пак опаше како скорпиите и на опашките осила и им беше дадена сила да им пак остат на луѓето пет месеци. И за цар над себе го има ангелот на безната. Името негово по еврейски е Абадон, а по грчки Аполион, што значи погубител по македонски. Да го дополнам стих. Едното зло помина, еве идат уште две зла по него. Ова е првото од трите зла што ги најави оној ангел, кој што рече ова досега не беше ништо, тешко на тешко вам од следните три труби што ќе затрубат. Што прави петата чаша во 16 глава да видиме. 10 стих. Петиот ангел ја излеја чашата своја врз преслот на зверот. И царството негово се помрачи, и луѓето ги гризеа јазиците своји од болка. Гледам една сличност од димот на што излезе од, од, од бездната, од натрешността на земјата, потемне небото, потемне планетава, потемне сонцето. Овде гледаме дека царството на зверот се помрачи од петата чаша и луѓето ги гризеа језиците своји од болка и го проколнуваа небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покаја за делата своји. Повторно ова, не се покаја. Зошто не се покаја? Зато што без Светиот Дух не ни можат да се покајат без Божјата благодат никој повеќе не може да се покае. Луѓето се или запечатени, или жигосани. Повеќе нема милост. Се што можат да прават во тоа време е само да пцујат. И за жал, тоа е единственото што ќе го прават. Ништо друго повеќе не може да се случи. Ни покаяние, ни милост, ни поправање. Оне што е свет, и понатаму се посветува, оне што е расипан и понатаму се расипува. Спрат господовите зборови, отколку ќе заврши времето на милост. Шестиот ангел затруби, 9.13, и чув еден глас од четирите рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на шестиот ангел кај кого беше трубата. Ослободи ги четирите ангели, врзани кај големата река Еуфрат. Ја го читах милиатиот пат. И беа одврзани четирите ангели кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината, за да убијат една третина од луѓето, повторно третина. Бројот на конјениците беше 200 милиони, го чув нивниот број. Рековме не постои ваква војска ни ден денес, а камо ли пред неколку векови. И понатаму, И така во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив што имаа оклопи огнени и синкасти и солфурни. Главите на коњите личаа на глави од лавови, од усата нивна излегуваше оган, дим и сулфур. Дали ова ово некој оружје? А од тие три зла, огнот, димот и сулфорот, што излегува од нивната уста, умре една третина од луѓето. Страшно нешто. 19 стих. И бидеќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни што на змији имаа глави со кои пустошеа, А другите луѓе, што не загинаа од тие зла, не се покаја за делата на раците своји, та да не се поклонуваат ни на гјаволи, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата своји, ниту пак за вражбите своји, ниту за блудството свое, ниту за кражбите своје повторно нема покаяние, кога нема милост, кога нема благодат, кога нема свети дух. Само проклество. А што ни кажува шестата чаша? 16 глава, 12 стих. Шестиот ангел ја изгледа чашата своја во големата река Еуфрат, повторно Еуфрат Тука гледаме сличност со шестата труба. И пресуши водата изина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегла три нечисти духа како жаби, зашто тоа се гјаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Седржителот. И сега една дигресија. Ете, јас дојде како крадец, вели Исус. Блажене оној кој бдее и пази на алиштата своји, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. Обише само дигресија, бидеќи 16 стих е вистинското продолжение 14 -тиот. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. 50-то место кога се споменува ова толку интересно име низ историјата, дури за филмската индустрија. Е ова, 16 глава, 16 стих. Армагедон. Видовме сличности со шестата труба, Меѓутоа, видовме и некои други работи кои што таму ги нема. И останува уште седмата труба и седмиот ангел, да ги споредиме и нив, и тоа ќе биде за денес доста. Па продолжуваме следната сабота. Да се вратиме на девета глава односно веќе десета. Десетата глава представува една повторно сендвич глава, како седмата. А вестинското продолжение на трубите е после десетата глава, дури единесетата. Бидеќи таму во единесетата глава и дури кога. Значи, при крајата главата, 15 стих, Бидеќи, ако забележите пред 15-тиот стих во 14 стих од 11 глава се вели второто зло помина. Од, че значи, тие последните три труби се наречени три зла. Петата труба беше првото зло, шестата труба беше второто зло. И кога помине второто зло, а сето тоа што е опишено во 10 и 11 глава, како да е дел од шестата труба, или второто зло, сега во 15 стих се вели затруби и седмиот ангел, и под небото одекнаа силни гласови кои викаа, што викаа, внимавајте, Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на Неговиот Христос и тој ќе царува во сите векови. Амин. Кога затруби седмиот ангел? Во 1844 година, како што веле пионерите, тогаш стана царството на овој свет, царство на нашиот Господ Исус Христос, се разбира не. Ова е иднина но славна иднина. И 24-те старешени кои седеа пред Бога на престолите своји паднаа, ничко ми му се поклонија на Бога велејки. Те благодариме Господи Боже Седржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. А народите што? Збесна. Но дојде Твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите Твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат стравопочет кон името Твое, мали и големи, и да ги погубиш оние што ја уништуваа земјата. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм. И имаше светкавици и гласови, громови и земјотрес и голем град. И така завршува првиот дел откровението. И да прочитаме уште седмата чаша, без да толкуваме. Шестнаеста глава, седумнаести стих. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од пресловот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика се сврши. И имаше светкавици, громови, и гласови, и стана силен земјотрес, каков, таков голем и силен потрес, каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела, и градовите на незнабостите паднаа, и великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино на јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа, и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна овде вели околу 45 килограми, значи едно зрно град, падна од небото на луѓето, а луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. 45 килограми тешко едно зрно, проектил. А тоа е дошт од такви проектили. Страшно нешто. Навестина последните три зла, како да се нешто пострашно од првите четири труби, а злата чашите, како да се нешто уште пострашно од сето тоа предходно.